بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث العشرون حديث دقدم مفا عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أبا مسعود عقبة إلما عمري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مسعود الرأودي فمي عقبة المعمري جرانيني قصة أنصاراتي بدر وان دتشي بدري تائف بدري جرانين ملئ واللولا بدري الأفي في متي قال نجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجرني إن مما أدرك الناس وان إلمنا ما دقبرا من كلام النبوة الأولى هاسوى أنبيوت دراني كيسا إذا لم تستحي يون سالفة فاسمع ما شئت وان برباد دلق جتشا يون من سالفة يو ربي سالفة وان برباد دلق جتشو كانتو يو كلام أنبيوت دراني إرّا حفي إثنم ندك أبي يجد رواه البخاري حديث نكون كبخاري تي مسلم ولين هنجرو وني أفراد بخاري إرى يجد إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يجد وان أنبيوت دراني إرّا حاسوا أسدبر يجد كنمو حفظيه dhaloonni dhalootatti dabarsu inneen suni ilaalam tastahi fasna maa shi'ta yoon saalfatin waan feete dalagii jechuu kana wayta akkana jennu kana hii kalamatti hiinee laaluu dandeenya hiini tokko zaahiruma isaa kanarratti ajaja dhiifnee namni tokko yoo waa dalaguu fedhee waan irraa hin saalfatamne yoo tahe wanni sun rabbiin tahee nama tahee waan irraan saalfatamne yoo tahee waan san hojjadhuu jechuu namni tokko yookaan rabbiin saalfate yookaan nama saalfataa yoo rabbiin waan irraa saalfatan hin tahin wanni sun yoo waan yookaan nama irraa saalfatan hin tahin rakkoon qabu dalagii jechaadha tokko hiikkaan isaa kana hiikkaan lammataa ammoo waan haqiiqaa itti baanamee miti ma'anaan isaa tahdiida of keessaa qaba dhaaduu fi dheekkama of keessaa qaba maal jechuu yoo hayaa an qabaatin waan hojjatturraa kasi dhoorgu hayaa yoon qabaatin hojjadhu ni argitaa qoricha kee jecha lamaan kanatti fassarama yookaan akkanallee jedhanii hin fassaran haasawa duraan dabre irraa haasawullee ni ta'a yoon saalfatin waan feete hojjadhu yoo saala qabaatte waan haa saala keessantu si dhoorgaa qaanfata keessantu waan badduu dalaguurraa si dhoorgaa yoo waan badduu dalaguurraa waan si dhoorgu qaanfatan qabaatin atuu khayriin qabdu jechaa maanaan akkatti illee ni hiikama jecha. hayaa'a jechuun yookaan qaanfii jechuun maal inni yoo nuun jedhan waan nama eeybessu wahii yoo hojjate gabrichi qalbiin isaa caqu santuuyyuu hayaa'a jedhama. Waan nama eeybessu yoo hojjate gabrichi wayitasan qalbiin isaa yoo cabte saalfatee jedhama namichi suni. Hayaani kun haala faarfamaadha. bakka lamatti malee. Bakkeen tokko waan silaa rabbitti si ajajerraa qaanfii yoo si dhorgite faarfamaa miti. Kan lamataa qaanfiin yoo waan badaa keessa si galchite faarfamtuu miti. Waa qaanfatuu argachuudhaaf karaa lamaan arganna. Karaan tokko. kennaa rabbiiti. Rabbumatu nama waa saalfatu si godhee si uuma. Ka'e jaraachaa nyaatee miti. Rabbumatu irratti si uuma jecha lubbuu keessa kaahee waliin si uume rabbii qaanfatu. Karaa lammataa kasbii qattee argatte jechuu. Rabbiin beekuun guddina rabbii keetii barachuudhaan akkasuma nicmaa rabbiin ol aane sirratti dhangalaasee ofirratti beekuudhaan kanaan qaamfii akka itti waaqaanfatan baratta. Kanaaf hayaan yookaan waaqaanfatuun yookaan rabbumatu namaa kennee waliin nama uuma. Gabricha ofii abbaa fede rabbiin ol aanee hayaa isa keessa kaa'ee uuma. Ka fedhe hayaa irraa fuudhee jiraachaa nyaachisee isa uuma. Yookaan carraaqqatta jechuudha. Qalbii ta'e keessatti beekumsa rabbii keetii dabaluudhaan rabbiin kiyya waan qalbii keessa jiru na arga jechuu hubachuudhaan nicmaa rabbiin sirratti oole yaadachuudhaan waahiloota kee nama gaggaarii saalihatti waahiloomte irraa kassabuudhaan hayaa baratta jechuu namni gariin ka hayaa qabullee hayaa san gadi dhiisa yeroo garii yoo waahila badaatti waahiloom hayaa san gadi dhiisa kanaafuu rabbi hayaa anu haa kennu waaqaanfatu rabbi nu haa kennu waaqaanfachuun faaya dhiiraa fi dubartiifillee faaya waaqaanfachuun namni yoo waan qaanfatin waanuma fedhe dalaga abbaa haala isaallee hin saalfatu subhaanallah rabbi isaallee hin saalfatu waahila isaallee hin saalfatu ijoollee hiriyyaa isaata waliin guddatellee hin saalfatu ma'anaan kanaa ijaraachaa nyaatee ka jedhaniin sani حديثنا نتي برن كلمتا حديث الحادي والعشرون دقدمي تقفى أن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أبا عمرو يوكا أبا عمرة ليرا في دبرتيتا والدول لالني سني لني قال نجري قلت يا رسول الله يا إرقما ربي قل لي في الإسلام ما إسلام ما كيستنا نجري قولا جتشا لا أسأل عنه أحدا غيرك كنم تقف ملين قافا يجرين قال رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم ربت أمن جدي سنمر قد عبد حديث رواه مسلم مسلم توديس حديث يكون كمسلم قفا بخارين ولين هنجه أفراد مسلم قفا جتشو استقامة جتو حقيقان إسي مال إنن لبون نما صراط المستقيمين دين الإسلام الرقد أبتو جتون صراط المستقيم جتون إسلام مالا مستقيم جتون ديريرا جتو شريعة إسلاما قد zaahiraa fi baaxinaanillee qabatee irra gadi dhaabbatuu jechuudha. Kanaaf amantu billaahi summa istaqim rabbi amane jedhii irra gadi dhaabadhu jedhaniin jechuudha. Darsiin teenna taa'arraa asumat dhaabattii darsii itti aantuun haga walitti deebiinutti nagaa keessa jiraadha.